فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رواية عن سعيد بن جبير أنه قال آخر ما نزل آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وعاش النبي صلى الله عليه وسلم تسع ليال ثم مات يوم الاثنين بليلتين خلتا من ربيع الأول خرجه ابن أبي حاتم أيها المسلمون فينبغي لكل مسلم عاقل أن يتزود لهذا اليوم الذي لا بد منه وأن يعرف وأن يعلم أنه سيلقي ربه سبحانه وتعالى ويسأله ويجازيه على كل ما عمل في هذه الحياة الدنيا إيه الإسلام واجب الله Ninakuhusieni pia nahusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kupata mwezi huu wa Ramadhan ayama ma'dudat, na mwezi wenyewe ni masiku machache yenye kuhesabika yatakikana kuchukua zawadi ya kutosha katika haya masiku kwa ajili ya maandalizi ya siku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema Allah tabaraka wa ta'ala katika surati al-Baqara, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, na iogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hiyo. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kisha atalipwa kila mmoja, kila nafsi ya mwanadamu italipwa kwa yale iliyochuma hapa duniani. wa hum la yudhlamun, nao hawatadhulumiwa chochote katika yale walioyafanya kuna kwa matendo yao hapa duniani. Ameeleza Alimamu Ibn Kathiri rahimahullahu taala katika tafsiri yake katika aya hii, riwayatan an Saidi ibn Jubair, riwaya ambayo ameipokea kwa sanadi yake kutoka kwa Said ibn Jubair radhiyallahu anhu, asema آخر ما نزل من القرآن كله آية يمشو كبسة كترموك كتك قرآن يوت آية يمشو كترموك كمتوم صلى الله عليه وسلم قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آية يمشو كترموك كمتوم يلقون آية هي يبقين سكوان بايو يترجيشك الله سبحانه وتعالى thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kisha kila nafsi italipwa kwa yale iliyoyachuma hapa duniani. Katika maisha yako ya dunia, kile ulichokichuma kikubwa ama kidogo, cha kheri ama cha shari, utalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum la yudhlamun, na wanadamu hawatadhulumiwa chochote. Iliteremka aya hii ikawa ya mwisho kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam وعاش النبي sallallahu alayhi عليه وسلم تسع ليالي mtume akaishi masiku tisa peke yake baada ya kuteremka aya hii thumma mata sallallahu alayhi wasallam kisha akafariki mtume sallallahu alayhi wasallam Aya hii ambayo tumeifanya kuwa ni anwani katika hutuba yetu ni aya inahitajia mazingatio makubwa, na kila mmoja wetu atafakari vizuri maandalizi aliyonayo siku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, matendo anayoyafanya ambayo unayadharau kwa kiasi kikubwa sana na unayaona hayawezi kuwa na madhara kwako, na yale ya kheri ambayo unayaacha na unayaona hayawezi kukusaidia katika mambo yako, utayakumbuka siku hiyo. Ya kheri utayakumbuka, na yale mabaya utajuta nayo na kuyalilia. الله عز وجل أميليزا كتك قرآن كتك سورة آل عبران كسيمة سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد siku ya kiyama siku nzito hautakuwa na urafiki wala ujamaa na yale matendo ambayo unayaona hayana maana na unayaona hayana msingi Allah subhanahu wa ta'ala atakuonyesha matendo yako. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, siku ambayo atakuta kila kiumbe mwanadamu ama jini yale aliyoyafanya katika kheri yamehudhurishwa aliyofanya katika matendo ya kheri yote Allah subhanahu wa ta'ala amemkusanyia na amemwekea mbele yake, anayaona. wama amilat min na yale aliyoyafanya katika matendo mabaya Allah subhanahu wa ta'ala atamkusanyia aliyoyafanya kwa siri na yale aliyoyafanya kwa dhahiri yatawekwa mbele yake, ayaone yale matendo yake. Haya ndiyo matendo yako uliyoyaona ya kipuuzi, hayana madhara kwako, ndiyo haya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, mwanadamu atatamani baina yake yeye na yale matendo aliyoyafanya mabaya, huwe na umbali mkubwa sana, asiyaone yale matendo, namna yanavyomuudhi na namna yanavyomwangamiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini aliyafanya mwenyewe, na wakati anayafanya alidharau, na yale ya kheri aliyaacha, na wakati anayaacha aliyapuuza akaona haya na msingi wala hayawezi kumsaidia na mpotezea muda wake kwenye maisha yake. Sasa yale matendo mabaya aliyokuwa anayaendea mbio ndiyo atakayokuwa mengi na ndiyo atakayomuumiza Atatamani lau anna bainaha, lau baina ya yale matendo wa bainahu, na baina yake yeye aliyeyafanya amadan baida tuwe na umbali mkubwa sana. Wayuhadhirukum Allahu nafsa, Allah anakutahadharisheni na yeye. Mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, iogopeni siku ya kusimamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nafsa, Allah anakutahadharisheni maana yake mpaka anaitoa tahadhari aloyaandaa katika adhabu ni mazito na wewe huwezi kusalimika wayuhadhirukum llahu nafsah wallahu raufun bilibadi allah ni mpole allah ana huruma na waja wake Ndio maana tutahadharisha kabla ya kukutana naye, tufanye mubadara katika khairat, tukimbilie kheri, tushindane kwenye kheri, ili tuchukue tahadhari ya hii siku ngumu kabisa, ndio hakuna mmoja wetu anajua lini itakuwa siku yake. Yaweza kuwa baada ya swala Ijumaa ukaondoka, yaweza kuwa magharibi ya leo ukaondoka. Yuhadhirukum Allahu nafsa, Allah anakutahadharisheni na yeye Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kukutana naye كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أسممتوم صلى الله عليه وسلم كتب حديث علي بن حاتم رضي الله عنه ما منكم من أحد ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه hakuna yoyote miongoni mwenu illa sayukallimuhu rabbuhu, mola wake atazungumza naye Allah subhanahu wa ta'ala, aliyekuumba wewe akakuleta katika hii dunia akakukirimu katika neema zake, akakupa afya, akakupa mali, akakupa ilmu, maarifa mazuri, nafasi kubwa jamii ikakuheshimu, jamii ikakupenda, atakutana na wewe, atakuuliza jambo moja baada ya jingine. Laysa bainahu wa bainahu turjuman, baina ya mja na Allah hapatakuwa na mkalimani anayekutafsiria yale anayokuuliza Allah subhanahu wa ta'ala. La ahad, hakuna yoyote Allah anakuuliza na wewe watakiwa kujibu. Laysa bainahu wa bainahu tarjuman, baina ya mja na Allah hakuna mkalimani. Ile nafasi uliyokuwa nayo duniani na madaraka uliyokuwa nayo duniani na uwezo uliokuwa nao duniani na ufasaha uliokuwa nao duniani hautakuwa nao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fayanzur aymana minhu, mji atageuka kuangalia upande wa kumiani, wako wapi wapambe, wako wapi jamaa zangu, wako wapi mashekhe wangu, wako wapi rafiki zangu. Fala yara illa ma qaddama min amali, kumiani kwake hataona isipokuwa anayotanguliza katika amali zake. Unayaona matendo yako unayafanya kwa siri, hakuna mtu anakuona. Kama ni zinaa, kama ni shirki, kama ni wizi, kama ni dhulma, kama ni uongo, yote unayaona. Fala yara illa ma qaddama min amali wayandhuru ashamabilu, yule anageuka kuangalia upande wa kushotoni, labda ataona shekhe wake labda tamuona mkuu wake fulani, labda tamuona jamaa yake fulani. Wapambe wako wapi? Fala yara illa ma qaddama, hatoona ila aliwatanguliza. Madha qaddamta ya Abdullah, umetanguliza nini ewe mja wa Allah kitakachokufanya uwe na faraja siku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, umeandaa nini? Leo mmoja wetu akiwa na ahadi ya kukutana na mmoja katika viongozi, maandalizi yake ni makubwa. Hatolala katika usiku wake, hatapumzika katika mchana wake. Atakuwa anajiandaa kwa kupanga sentesi mbalimbali mbali anajiandaa kwa kupanga mambo mbalimbali, mtasema hili, mtazungumza hivi, mtamwambia kadha. Unaandaa nini siku ya wewe na Allah subhanahu wa ta'ala? Unageuka upande wako wa kushotoni, hauoni isipokuwa matendo yako. Wayandhur baina yadayhi, namja atageuka kuangalia mbele yake, fala yara illa an-nara tilqaa wajhihi mbele yake hatoona isipokuwa moto wa jahannam moto unawaka mbele yake una hasira unasubiria amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya abdullah ewe mja wa Allah tazawad min hayatika lilmaadi chukua zawadi leo katika uhai wako huu itakayokusaidia siku ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya kurudi kwako kwa Allah itakusaidia zawadi hiyo. Wala tarkan ila dunya kathira, usizame mno kwenye dunia, usipoteze muda wako mwingi kwenye dunia. Acha ifanye dunia ni sababu ya kuitengeneza akhira. na usifanye dunia ni sababu ya kuharibu akhera يقول الإمام النووي رحمه الله أسمى الإمام النووي رحمه الله إن لله عباد فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست للحي وطنا جعلوها لجة wattakhadhu salih al-a'mal fiha sufana Allah waja Allah na viumbe wenye akili watambuzi waelewa waja ambao kwa akili walizonazo na ufahamu mzuri walionao wameiacha dunia wakaogopa fitna ya dunia na sio jambo walilifanya ghafla walichunguza nadharu fiha walichunguza katika dunia wakawaangalia kina fulani walioneemeshwa katika mamlaka ya kilimwengu aina hum wako wapi wakawaangalia kina fulani walioneemeshwa katika mali wako wapi wakawaangalia kina fulani walioijenga dunia ikajengeka aina hum وقرون بين ذلك كثيرا وكوابي نوالي وبيتا كتكرن مالي هوجوليكاني خرجوا كما دخلوا ومتوكا كتكدنيا كاما ولفوينجيا يقول مولى سبحانه أنا سيما الله سبحانه وتعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ومكاني سيكم ترديشك الله سبحانه وتعالى siku mtarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunawajibika kuiogopa siku hii, tunawajibika kuwa na maandalizi mazuri ya siku hii, tunawajibika kuwa ni watu waelewa na kutumia fursa tulizopewa na Mola wetu katika huu mwezi wa Ramadhani. Fursa hizi tuzitumie vizuri, tusiifanye Ramadhani kama Shaabani, tusiifanye Ramadhani kama Rajab tusiifanye Ramadhani kama rabii Awwal, Rabiul Thani, Jumada al Jumada al Tuifanye Ramadhani ni msimu kama alivyoufanya Allah kuwa ni msimu wa kuchuma, wa kutengeneza, wa kujuta, wa kutubia, wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuliisoma hadithi katika Ijumaa iliyopita. Allah subhanahu wa ta'ala katika huu mwezi wa Ramadhani anawaacha watu huru na moto wa Jahannam. Waliokwisha tayari hukumiwa hawa ni watu wa motoni kwa maovu waliokuwa nayo na dhulma walizozifanya baina yao na nafsi zao na baina yao na Mola wao. Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe. Tutumie fursa hizi, bado sheitani ametiwa minyororo, hawezi kutushughulisha. Tutumie fursa hii kurudi kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الإمام المجاهد عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى إن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنه فانا لله وانا اليه راجعون ونسيم الامام المجاهد عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى حقيقه كيفه موت katika zama zetu hizi ni tuzo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni heshima kwa kila Muislamu ambaye atafukutwa na umauti akakutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala akiwa yuko kwenye sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ihris nafsaka antamuta ala sunna, ipupie nafsi yako, ilazimisha nafsi yako mauti ya kukute kwenye sunna, ufe ukiwa katika sunna. Na huu ni usia wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife ila hakikisheni mmekufa mkiwa Waislamu. Yaqulu al-Imam al-Barbahari rahimahullah, al-islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al Asema al-Imam al-Barbahari katika sharh sunna, Uislamu ni sunna na sunna ni Uislamu. Huwezi kuvitenganisha viwili hivi. Hawezi kuingia mtu katika Uislamu kama hajakiri tauhidi kwa Allah akasema la ilaha illa Allah, na hawezi kuingia mtu katika Uislamu kama hajakiri sunna akasema washhadu anna Muhammadan rasulullah. Havitengani viwili hivi, havitengani viwili hivi. Muombe Allah akufishe katika sunna, na wewe mwenyewe fanya jitihada ya kumuomba Allah akufishe katika sunna na jambo jepesi lahitajia taufiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala hata mtume sallallahu alayhi wasallam hakuiaminisha nafsi yake ikawa kila mara ونمضي الله سبحانه وتعالى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ايوه من يقوز ايوه من يقوز بدلش نيويو سيجوز ميوانغو وثبتش ميوانغو لبنياكو huyu ni mtume wa allah anamuomba allah thabati afe katika dini afya katika Uislamu, afya katika Sunna. Vipi mimi na wewe? Na inakuja katika athar miongoni mwa dua akiomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu Ewe Allah, mjalie umri wangu mzuri huwa ni ule umri wangu wa mwisho, naondoka duniani. wa khairu ayami yawma alqaka fihi siku yangu nzuri iwe ni siku ninakutana na wewe Allah subhanahu wa ta'ala Mungu Allah subhanahu wa ta'ala tumia fursa na huu ni mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa dua ni mwezi wa qiraatul Qur'an ni mwezi wa infaq fi sabilillah ni mwezi wa khairat usirudi nyuma mje wa Allah muombe Allah akujalie uwe ni katika watu wa sunna ayuha almuslimuna ibadallah, enyi Waislamu waja wa Allah, angalia katika hadithi ya Aisha, Mtume alayhi salatu wassalam anaamka katika qiyamu llail, wakati wa sahar, wakati wa daku, anasimama katika qiyamu llail, anasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yanakuwa maneno yake ya mwanzo anamwambia Allah, Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatira as-samawati wal ard anta waliyi fi dunya wal akhirah اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين Mtume anasimama katika kiamu laili, anamwambia Allahumma rabba Jibrail, ewe Allah ambaye ndiye mola mlezi wa Jibril wa Mikail, na ndiye mola mlezi wa Mikail wa Israfil, na ndiye mola mlezi wa Israfil anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, anta wewe Allah tahkumu baina ibadika, ndiye utakayehukumu siku ya Kiyama baina ya waja wako wanadamu na majini, fi makanu fihi yakhtalifun, katika yale matendo na mambo ambayo walikuwa wanatofautiana duniani. Wewe Allah utahukumu siku ya kiyama walikuwa wanasema hivi na waliokuwa wanasema hivi walikuwa wataka hivi na wakitaka hivi hawa wote utawakusanya wewe mtume anamwambia Allah amesimama katika kiamu leili wakati ambao mtume mwenyewe kazungumza Allah anateremka katika mbingu ya dunia ananadi nani wa kuniomba ni mjibu maombi yake mtume anamwambia Allah wewe Allah utahukumu baina ya waja wako siku ya kiyama juu ya yale waliotofautiana kwayo ombi langu kwako ihdini limakhtulifa fihi min alhaqi biidhnika, ihdini mola wangu niongoze mimi, limakhtulifa fihi, kwa yale ambayo waja wako wametofautiana kwayo, min alhaqi, kunako kuiendea haki hawa wanasema haki ni hii, hawa wanasema haki ni hii, narejesha jambo langu kwako. Mtume anarejesha jambo lake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdini, niongoze mimi, limakhtulifa fihi min alhaqi biidhnik, yale waliotofautiana kwayo waja wako kunakokuyendea haki. Innaka tahdi man tashau ila sirati mustaqim, hakika wewe Allah unamuongoza umtakaye kwenye njia iliyonyoka Mtume anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Nafasi ya mtume tunaijua, kwa nini tusitumie fursa hii? nini tusitumie wakati huu tukiwa na somo, tukiwa katika Ramadhani, tukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze, atuonyeshe. Wewe ambaye bado una mashaka na da'watu tusalafia, wewe ambaye bado una mashaka na manhaji salafi, kuwa ndiyo njia ya Mtume, kuwa ndiyo siratul mustaqima, kuwa ndiyo njia aliyoipita Mtume akawapitisha masahaba zake, akawaacha Waislamu katika njia hiyo, bado una mashaka, tumia fursa hii جكبيث يا الله يه منهج السلفي بيحق أو صوفيا بيحق أو شيعي بيحق أو حزبيا بيحق هو بالله الله يشر يبنجي يا حق ولازم يعني قبل هود يكتنا ناي سكو قيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه siku ambayo mtu atamkimbia mkewe, baba atamkimbia mwanaye, kila mmoja atakuwa na jambo la kumsaidia mwenyewe, hakuna mtu na urafiki na mwenzake. yauma la yajizu walidin an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay, siku ambayo mzazi hawezi kumsaidia mtoto wake wala mtoto hawezi kumsaidia mzazi wake kitu chochote. Rejesha jambo kwa Allah. Tumia fursa hii muhimu katika mwezi huu yale mambo ambayo ulidhani kwamba ni ya haki na ukayasimamia kwa nguvu, ukijua ni haki, mrejeshee Allah. Kama siyo ya haki, ya kutoe katika hayo mambo, mrejeshee Allah. Kama ni haki, ya kuthibitisha katika hayo mambo. Hiyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi yako haitaki kuhudhuria jamaa, nafsi yako nzito katika mambo ya khairati. Huyu ndiye Allah anaweza kuibadilisha nafsi yako. ya musarrifa alqulubi sarrif qalbi ala taatik Ewe mwenye kuzigeuza nyoyo ukazibadilisha nyoyo, ibadilishe moyo wangu kwenye taa yako. Mungu Allah subhanahu wa ta'ala, usijiaminishe, usijiaminishe, bado shaitani hajalala na bado shaitani hajakusahau na bado shaitani anapambana kuhakikisha anakutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutumie fursa hii muhimu, turejeeni kwa Mola wetu, tumuombeni Mola wetu atujalie mwisho mwema, atufishe katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na atusamehe makosa yetu. Na hali si nzuri, na hali si nzuri, kuna mengi ya kuzungumza, na hali ni mbaya. kiama kinakuja na watu hawana habari na kiama Kifo kiko karibu na watu hawana habari na kifo. Watu wameroa mvua ya maisha, kila mmoja anawaza kujenga, kukusanya, kuhesabu kila mmoja anawaza kuimarisha, hakuna anafikiria kurudi kwenye kaburi lake, hakuna anafikiria kurudi kwa Mola wake. Tuiogopeni siku tutakutana na Mola wetu. Tutumie ujana wetu vizuri, tutumie afya zetu vizuri, tuzitumie mali zetu vizuri, tuyatumie maarifa yetu vizuri. Kila kimoja ulicho nacho ukopewa na Mola wako kitumie kuwa ni sababu ya kutengeneza akhera yako. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله على نبينا محمد وآله